Բարև սիրելի մանուկներ ու պատանիներ, հայրիկներ, մայրիկներ, երեխաների կյանքը հետաքրքիր դարձնող մեծեր։ Եթերում լուսապտույտ մանկապատանեկան ռադիոհանդեսն է։ Ձայնասիրահում մենք Ալոնան ու Դավիթը։ Բոլոր նրանց, ովքեր միշտ հետևում են մեր եթերին, ու նրանց, ովքեր այսօր են միացել մեզ, խոստանում ենք հագեցած ու հետաքրքիր ժամանց։ Այսօր հայրենյաց պաշտպանի օրն է։ Այս տոնն Արցախայության համար ավելի քան կարևոր է, քանի որ Արցախում բոլորն են հայրենիքի պաշտպան՝ նորածինն ու տարեցը, աշակերտն ու ուսանողը, բոլորը։ Սամանապահ զինվորը գիշեր ու զոր հսկում է մեր խաղաղ քունը։ Մենք էլ պարտավոր ենք մեզնից կախվածն անել մեր հայրենիքի համար, լավ սովորել, զարգանալ, օգնել ում ինչով կարող ենք։ Դավիթ, մի օր դու էլ կգնաս պաշտպանելու մեր երկրի սահմանները ու մենք հաստատ կհպարտանանք քեզնով։ Իհարկե, Ալյոնա, շնորհակալ եմ վստահության համար։ Սիրելի տարեկիցներ, Ինչպես գիտեք, փետրվարի 19-ը Հովանես Թումանյանի ծննդյան օրն է եւ գիրք նվիրելու օրը։ Օրն այս անգամ նշանավորվեց եւս մեկ հետաքրքիր իրադարձությամբ։ Մեսրոպ Մաշտոցի անվան քաղաքային գրադարանում բացվեց գրոցտուն գրական ակումբը։ Իդեպ, նախաձեռնողներից մեկը մեր ընկեր Ասպրանն է, եւ մեր ուրشادիր ունկդիրները նախորդ թողարկումներից հիշում են, թե ինչպես նա եւ նախաձեռնող խմբի մյուս անդամները պատմեցին իրենց գաղափարի իրագործման անհրաժեշտության մասին։ Նախաձեռնությունն իրոք հրաշալի է։ Ակումբի բացումը նույնպես անցավ ջերմ ու անմիջական մտնոլորտում։ Ես ներկա եմ եւ ուրախ եմ, որ այսուհետ մեր ընթերցած գրքերը կարող են քննարկել, հանդիպել գրողների հետ, նաեւ միջոցառումներ կազմակերպել։ Գիրքը բոլոր ժամանակներում եղել եւ մնում է մեր անդավաճան ընկերն ու բարեկամը, խորհրդատուն գիտելիքների շտեմարանը։ Եվ չնայած ժամանակակից տեխնոլոգիաները մեծ հնարավորություններ են ընձեռում, գիրք ընթերցելու հաճույքը մնում է անփոխարինելի։ Միջոցառումը բացեց գրադարանի տնորեն Մարիա Խաչատրյանը։ Նա ողջունեց ներկաներին, նշեց, որ իրենց ակտիվ ընթերցողները հաճելիորեն զարմացրել են նման լուրջ գաղափարի կյանք տալու ցանկությամբ եւ հիշեցրեց, թե ինչու են Հովանես Թումանյանին անվանում ամենայն հայոց բանաստեղծ։ 10 տարի առաջ Հայաստանի գրողների միությունը նախաձեռնեց մի գեղեցիկ ավանդույթ՝ գիրքն իրելու օրը։ Ինչու հատկապես փետրվարի 19-ը, որովհետև փետրվարի 19-ը մեծ ընդհանրյանի ծննդյան օրն է։ Մի բանաստեղծ, որ յուրաքանչյուր հայի հոգում է, փոքրիկ երեխան դեռ գրաճանած չէ, բայց արդեն ծանոթ է Թումանեն Սագորցիներին։ Դաստիարակվում է նրա Սագորցիներով։ Չկա մի ուրախություն, չկա մի տխրություն, որտեղ ներկա չլինի մեր մեծ բանաստեղծը, ամենայն հայոց բանաստեղծը։ Կարող եմ ձեզ ասել ինչու է նա կոչվում ամենայն հայոց բանաստեղծ, երբ եղերնի տարիներին հայ որբուկները լցվել էին արևելյան Հայաստան, Թումանյանը ոչ միայն իր գրիչն էր վերցրել, այլև կատարում էր այդ որփուկներին խնամակալության դեր։ Նա բոլորին հավաքել էր բերել իր միասնի վանքը եւ որպեսի նրանց վրա անձրև չտեղա, ձուն չտեղա, նրանց լցրել էր նորակառուց դեհրանի շենքը։ Իսկ Աթեհոկոսը հրաման էր տվել, որ ոչ ոք իրավունք չունի առանց բացելու մտնի այդ վեհարանի շենքը, բացման արարողությունը պետք է լինի։ Եվ եւ նա եկավ ու զայրացած դիմեց Թումանյանին եւ ասաց. Դուք ինչ իրավունքով եք այդ որբերին լցրել Բեհարան։ Չէ որ ես ամենան հայոց կաթողիկոսն եմ։ Թումանյանը նրան պատասխանեց. Եթե դու ամենան հայոց կաթողիկոսն ես, ես էլ ամենայն հայոց բանաստեղծն եմ։ Եվ այդպես է Թումանյանը ժողովրդի մեջ եւ հայ քաղաքացիության մեջ մնաց ամենան հայոց բանաստեղծը։ Ավետիք Իսահակյանը 20-րդ դարի սկզբին Միասպիսի բանաստեղծություն է գրել։ Ես ձեզ ասում եմ կգա ոգուսով եւ դուք կքաղցեք ջոբ սեղանների մոտ։ Այդ բանաստեղծությունից գրելուց հետո դար է անցել։ Այսօր ես հպարտ եմ, հիացած եմ մեր սերնդով, քանզի տեսնում եք ինչքան ջահել աղջիկներ կան այստեղ նստած։ Նրանք մի քանի օր առաջ մտեցան ինձ այսպիսի խնդրանքով, ասում են՝ «Տիկին Մարիա, մենք ինչ կլինի ձեր գրադարանում ակումբ բացենք»։ Ասում են՝ «Ինչ ակումբ եք ուզում բացել»։ Ասում են՝ «Ընթեցասերների ակումբ»։ Ես դիացած եի, ես պարզապես շշմած էի, ասում էի, օ, Իսահակյան, տեսնում ես, ոգուսովը չի եկել, մեզ չի պատել, այս ծերունդը, որ գիրք է ընթերցում, երբեք ոգուսով չի ունենա։ Նախաձեռնող խմբի աղջիկները Ասպրամը Աննան ու Սուզաննան նույնպես ողջունեցին ներկաներին ու նրանցից յուրաքանչյուրը գրքի ընթերցասիրության ու համատեղ գաղափարի մասին խոսեց։ Կյանքը պատանու առաջ դնում է բազում եթեներ, որտեղ փնտրել պատասխանը ինչպես ապրել հացի, գրքերում, այո գրքերում, ազնիվ, տաղանդավոր, ճշմարտացի գրքերում։ Այսպես է ասել գրողը, ով օգնեց ինձ լուծել իմ կյանքի այդ անհավասարումը։ Գրող Իմ շորիվ գիրքը դարձավ իմ ամենամտերիմ ընկերը։ Ես գրքում գտա բացում եթեների պատասխաններ։ Հիշում եմ, երբ փոքր ժամանակ մայրս որդորում էր ընթերցել Վարգես Պետրոսյանի ստեղծագործությունները, ընթերցելուց հետո դժգոհ ասացի, սա բան չէր, հետո պիտի զղջայի։ Երբ արդեն փոքրից ծանոթացա գրքերին, առաջացավ ցանկություն համախմբելու այնպիսի մարդկանց, ովքեր գրքերի մեջ են փնտրում պատասխաններ։ Մի օր մայրս եկավ եւ ասաց, որ Վարգես Պետրոսյանի հարևանուհին ցանկանում է գրականության շուրջ համախմբել երիտասարդների։ Այդ օրերին միայն այն մտքից, որ ակումբի գաղափարը կարող է իրականանալ, ես կորցրել էի ինձ։ Նա ինձ ասաց. «Դու պետք է միջուկ հավաքես ակումբի համար»։ Ես սկսեցի փնտրել ու շատ ուրախ եմ, որ գտա։ Գրոց տուն։ Այսպես անվանվեց ակումբը, որի առաջնահերթ նպատակն է համախմբել գրքասեր պատանիներին, հաստատել եւ ամրապնդել կապը պատանու եւ գրքի միջև, իրականացնել ամենաարտասովոր գաղափարները։ Ամեն անգամ, երբ մտնում եմ Մուրացյանի անվան գրադարան, հատկապես գրադարանի մասնաճյուղը, նրանք այնքան ջերմորեն են ինձ ողջունում եւ գրքեր առաջարկում եւ դրանով ավելի է մեծանում իմ ակնածանքն արգիրքն ու գրքի պահարապանները, գրադարանավարները։ Եվ ամեն անգամ գրադարան մտնելով ամենայն հայոց բանաստեղծի խոսքերն եմ լսում։ Բազմած են շուրջս նրանք ամենուր, բոլոր հանճարեղ մեծերն աշխարհի։ Երկում են պատմում ներդաշնակ ու խոր միտքն ու գախնիկը, մահի ու կյանքի։ Ու այսպես ինձ հետ իմ տանն ամենօր, ոչ հաց են ուզում ինձանից, ոչ շոր։ Ակումբի անդամները նաև հանդես եկան ասմունքով։ Բնականաբար ամենայն հայոց բանաստեղծի ստեղծագործությունները ներկայացրին։ Պատահական չէ, որ Գլոստոն գրական խմբակի բացումը համընկավ գիտ նվիրելու տոն օրվան։ Ու գիտ նվիրելու տոնը բազմախորհուրդ է։ Այն ստիպում է մեզ ճանաչել, գնահատել եւ բարձենալ նրանով։ Գիրքը ունի միտք ու հոգի, այն նվիրում է մեզ վայելքի անմոռաց րոպեներ ու ժամեր։ Փետրվարի 19-ին նշում ենք նաև մեծ հայ բանաստեղծ Հովանես Թումանյանի ծննդյան տարեդարձը։ Հենց նրա գրքերով է մեզանից շատ շատերը սկսել ծանոթանալ, մտերմանալ գրքերի հետ։ Հովանես Թումանյանը նաև ստեղծել է Վերնատուն գրական ակումբը։ Նրա գլխավոր նպատակն էր համախմբել բոլոր հայ գրողներին եւ ապահովել նրանց։ Նրա հիմնադիր անդամներից էին Լևոն Շանտը, Աբետիկ Իսահակյանը, Դերենիկ Դեմիրճյանը, Ղազարոս Աղայանը եւ Նիկոլ Աղբալյանը։ Եվ ահա 119 տարի հետո Գյուտերնատուն գրական խմբակի բացումից հետո մենք բացում ենք գրոցն գրական ակումբը։ Ցանկանում ենք շարունակել նրա գործը։ Ցանկանում ենք միավորել գրականությամբ եւ արվեստով հետաքրքրվող անձանց։ Կկազմակերպվել տարբեր միջոցառումներ, որին կկարողանան մասնակցել ոչ միայն ակումբի մասնակիցները, այլ նաեւ նրանք, ովքեր ցանկություն կհայտնեն։ Եվ մեր գլխավոր նպատակն է փրկել գիրքը կործանումից։ Առաջինը ինքս ինձ համար զգացի անհրաժեշտությունը, հետո խոսելով ընկերներիս հետ հասկացա, որ իրականում կան բոլորի ընդհանրացան մարդիկ, սակայն չկա հարմար տեղ արտահայտվելու եւ բացահայտվելու համար։ Գիրքը իմաստության անհուշ թեմանան է։ Մարդու խորհրդատում ու ընկերը։ Մարդը ստանդանում է գրքի հետ դժվար վաղ տարիքից, եւ տարիների ընթացքում այդ մտերմությունը վերափոխվում է բարեկամության։ Գիրք կարդալը, գիտակցած թե չգիտակցած, միևնույն է։ Անձնային աճի, ճկուն աշխարհայացքի ձևավորման հիմնական միջոցն է։ Անգնահատելի է գիր եւ գրականության դերը մարդ անհատի զարգացման եւ ձևավորման կյանքում։ Ագնացանքով է վերաբերվում գիրք սիրողներին։ Մի փոքր տեղեկություն տպագիր գրքի ստեղծման մասին։ Տպագրական մեքենայի ստացման գյուտը պատկանում է Գերմանիայի Մայնց քաղաքի բնակիչ հրճակավոր Գուտենբերգին։ Դա տեղի ունեցել 15-րդ դարի սկզբին։ Հայկական տպագրության երախայրիկը լույս աշխարհ է եկել Վենետիկում 1512 թվականին Հակոբ Մեղապարտի ձեռքով։ Դրանից հետո տպարաններ են հիմնվում բազմաթիվ հայ գաղթօջախներում։ Այսպիսով տպակի գիրքը հասնում է մեզ, ուղեկցում մեզ մեր կյանքի ամբողջ ընթացքում։ Աշխարհը իր բոլոր հրաշալիքներով հասանելի է դառնում յուրաքանչյուրիս համար։ Հայգիրքն ունի դարերի պատմություն։ Այն չափազանց հարուստ է, բազմապահանջակ եւ յուրահատուկ։ Տերևս աշխարի ոչ մի ժողովրդի կյանքում գիրքն այդքան մեծ դեր ու նշանակություն չի ունեցել, որքան հայ ժողովրդի կյանքում։ Հայգիրքը ուղղացել է հայ ժողովրդին իր ամբողջ կյանքի ընթացքում եւ մի զորավիկ է հանդիսացել բոլոր տեսակի աղետների եւ արհավիրքների պահերին։ Այսօր, չնայած սրտի մի փոքր տրոփյունով, Սակայն մեծ պատվով մեր գրոց տուն ակումբի դռներն են բացում Արցախի երիտասարդության արչև նրանց ազգային, ինչու չէ նաև միջազգային բարձրագույն արժեքներով զինելու համար։ Մեր կարևորագույն խնդիրն ենք համարում երիտասարդների ստեղծագործական հնարավորությունների բացահայտումը եւ նոր մտքի ստեղծումը։ Սիրով հրավիրում ենք մասնակիցներ մեզ գրքի անհուն հրաշալի աշխարհը բացահայտելու եւ նորը արարելու գործում։ Վերջապես խաղար մեր ճամփեն գիշեր, ու մենք անհատնում են անզույս մտնում, երկար դարերով գնում ենք դեպ վեր, հայոց լերներում, դժար լերներում։ Տանում ենք հնուց մեր գանձեր նանքի, մեր գանձերը ծով, ինչ որ դարերով երկնել է ծնել մեր խորուկ հոգին հայոց լերներում, բարձր լերներում, բայց քանի անգամ շեկանապատի օրդունները սև իրարու ետև եկան, զարկեցին մեր քարվան նազնի հայոց լեռներում, արնոտ լեռներում, ու մեր քարվանը շփոթ, սոսկահար, թալանված, ջարդված եւ հատված հատված տանում է իրեն վերքերն անհամար հայոց լեռներում, սուքի լեռներում, ու մեր աչքերը նայում են կարոտ երկնքի ծերին, հերու աստխերի, թե ետ կբացվի պայծառ առավոտ հայոց լեռներում, կանաչ լեռներում։ Մենք կողտ ունենք միշտ դեպի լույս, կրնում ենք մեր ճամփով։ Մրիկներով պատած անհույս, սև խավարով, մութ անհով։ Մենք անցել ենք արյան զովեր, սուրենք տեսել ու կրակ, մեր ճակատը դեմ ենք արել մրիքներին հակառակ։ Ու թեպետ եւ պատար-պատար մեր դրոշը սրբազան, ու մենք չունենք տեղ ու դաթար, երկրից երկիր ցիրուցան։ Ու գնում ենք մենք համվեհե զարկերի տակ չարբախտի, մեր ճակատը միշտ դեպի վեր, դեպի ուխտը մեր լույսին։ Մանուկները գոռում գոչում, լալիս էին ահագես։ Նանի, նանի հաց ենք ուզում, վեր կաց նանի, հաց դուրվեց։ Հիվան նանը տեղի տակին ծանր տնքած տխրալի։ Մենք հաց չունենք, ես ձեզ մատա, ապին գնաց հաց բերի։ Չէ, խապում ես սուտլիկ նանի, դու ասացիր քարապին, երբ որ զարգի շողքն արևի, հաց կբերի մեր ապին։ Արևն է լավ, անց էլ կացավ, դեռ սոված ենք մենք եսպես։ Նանի, Նանի հաց ենք ուզում, բեր կաց նանի, հաց տուրնես, հաց չի գտել ձևապին դեր, տուն չի գալիս սևերես, քիչ էլ կացեք իմ բալիկներ, հիմի այնտեղ կերթամ ես, մի մեծ ապիկ ա երկնքում, նա ձեզ ենքան շատ է սիրում, նա շատ ունի այնտեղ հաց, նա չի թողնի ձեզ սոված, կերթամ այնտեղ նրանք ասեմ, որ սոված եք իմ բալում, ձեզ համար շատ, շատ հաց կուզեմ, որ դուք ուտեք լաց չլեք, ասավ սեղմեց սողալուկ, զավակներին իլանջին ու շուրթունքի վրա դալուկ սարավան փույրը վերջին։ Գրնել էլ էլ չբացվեցան բազմաչարչար մայրիկի, աչքը փակեց ու հավիտյան, գնաց, որ հաց ուղարկի։ Մանուկները գորում, ոչում, լարիս են աղգել։ Նանի, նանի հաց են կուզում, վեր կաց նանի, հանց դու մեզ։ Միջոցառման ավարտից հետո մենք Ասպրամի մայրիկի Տիկին Լուսինեի հետ նույնպես փոքրիկ զրույց ունեցանք։ Նա շեշտեց ընտանիքի ու դպրոցի համատեղ ջանքերը երեխաներին գրքին կապելու, ընթերցասեր ու զարգացած սերունդ դաստիարակելու հարցում։ Ուսն է միջոցառումը իրոք հաջողված էր նախաձեռնողներից մեկը ձեր դոստերն է եւ ինձ թվում է գրքի հանդեպ սերը ծնվում է այնուամենայնիվ ընտանիքում եւ ծնողը անմիջական կապ ունի երեխայի աշխարհայացքի ձևավորման հարցում երբ երեխան մեծանում է գրքասեր դառնում է դեռահաս ով կարող է ինչ-որ բան նախաձեռնել գրքի հետ կապված դա իհարկե հպարտանալու առիթ է ուզում եմ որպես ծնող ձեր կարծիքն արտահայտեք օրվա միջոցառման եւ առհասարակ գրքի ու դեռահասների այդ կապվածության հանդեպ։ Միանշանակ կարևոր է ընտանիքի դերակատարումը երեխայի գրքի նկատմամբ ունեցած սեր դաստիարակելու հարցում, բայց ընտանիքը չի կարող առանց դպրոցի, եթե այդ կապը բացակայում է։ Ինչպես ասպրամը նշեց, այո, ես միշտ հորդորում էի գիրք ընթերցել, բայց երբ գիրքը նա ընթերցում էր, ինձ շնոր անելու համար էր ընթերցում։ Ստացվել է այնպես, որ իմ պահանջը եւ ուսուցչուհիների պահանջը մեկտեղ ձգվել են եւ մենք արդյունքում ունեցել ենք այդ հաջողությունը արդեն նա կապվել է գրքի հետ իսկ կարծում եմ յուրաքանչյուր ծնողի յուրաքանչյուր մանկավարժի ձեռբերումն այն է, երբ իր երեխան կամ իր սանը կապվում է գրքին, որովհետև գիրքը այն միակ ընկերն է, որն անդավաճան է եւ որ կյանքում միայն տալու է անհատություն։ Քո միակ տալիքը նրան գիրքն ընթերցելն է, սիրելն է, այդ սերն է, որ դու կարող ես միայն նրան տալ։ Իսկ նա քեզ կտա աշխարհաճանաչողություն ու ամեն ամեն ինչ ինչ դու փնտրում ես, գտնես բոլոր հարցերի պատասխանները հենց ինձ գրքում։ Ժամանակակից աշխարհում իհարկե մի քիչ ավելի դժվար է տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ զարգացում, երեխաները շատ ավելի փոքր տարիքից են ծանոթանում տեխնոլոգիաներին եւ գրքի հանդեպ այդ սերը պետք է նրանց մեջ սերմանել շատ ավելի վաղ տարիքից դուք ավելի փոքր երեխաներ ունեք, երևի դա զգում եք։ Մշտապես նրանք շրջապատված են գրքերով եւ նրանք միշտ տեսնում են գրքերը, սա կարեւոր է։ Բայց այսօր տեղեկատվական տեխնոլոգիաները ես չեմ կարծում, որ խոչընդոտում են գիրք ընթերցելը, այլ հակառակը պետք է որ նպաստեն։ Այսօր կարող ենք մենք նստել մեր տանը եւ հաճախել աշխարհի լավագույն գրադարանները եւ դեր դառնալ այն ամենին, ինչ տեր է այսօր աշխարհը։ Այսինքն համատեղ միայն պետք է ճիշտ ուղղորդվի, սա պետք է լինի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաները եւ գրքերը պետք է մեկ նպատակի ծառայեն՝ դաստիարակեն ազնի մարդու։ Մի խոսքով միջոցառումը հաջողված էր։ Ներկաներն ու կազմակերպիչները գոհ, որ եւս մեկ անգամ կարևորվեց փոքրուց մեր ամենամտերիմ ընկերոջ գրքի դերը։ Ալյոնա համոզված է, մեր ունկնդիրներից շատերը կդառնան գրոց տան անդամներ, շատ ընթերցասեր ընկերներ ձեռք կբերեն ու կհամալրեն իրենց գիտելիքների pašարը։ Իսկ այժմ առաջարկում եմ երաժշտական դաթար հայտարարել, Կարծում եմ Ալյոնան եւ ունկոնդիրները դեմ չեն։ Ինչ կասես Ալյոնա։ Իհարկե դեմ չեմ, Դավիթ։ Ռոպեներ անց կվերադառնանք տաղավար սիրելի ունկնդիրներ։ Այսօր մենք որոշել ենք երկել տղաներով շատ ուրախ ենք դես Ձեր լուսապտույտ մանկապատանեկան ռադիոհանդեսն է։ Մենք մեր լույսը փոխանցում ենք ձեզ, դուք էլ փոխանցեք ուրիշներին, որ լույսի շրջապտույտը չդադարի։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ինչպես գիտենք, մենք միշտ բաց ենք շնորհալի երեխաների արժեվ։ Մեր հաջորդ հյուրը Շուշիի Դանիել Ղազարյանի անվան երաժշտական թեկումով դպրոցի սան է, սովորում է կանոնի դասարանում։ Ազգային նվագարանը նրան գերել է իր ձայնի յուրահատկությամբ։ Գոհար Ավանեսյանը նաև մրցույթների է մասնակցել։ Մանրամասները մեր զրույցում։ Գոհար ինչպես ես գործիքը ընտրել։ Դպրոցում տեսա եւ իմ դուրը եկավ։ Քեզ համար ինչով է այդ գործիքը առանձնահատուկ, տարբերվող։ Ինձ դուր է գալիս նրա հնչողությունը, նրա հատկությունները։ Դժվար է նվագել կանոն առհասարակ։ Ամեն գործիք ունի իր դժվարությունը, պետք է պարապել, որպեսզի կարողանա հաղթահարել։ Իսկ օրդ բացի կանոնից, ել ինչով ես հագեցնում, ինչ ես սիրում անել։ Կանոնից բացի այցելում եմ օպերայի դասարան եւ այնտեղ ապարում եմ որպես գայլ։ Օպերայի ներկայացման մեջ ես ընդգրկված, այսինքն։ Այո, այցելում եմ զանգակների, ընդհանուր դաշնամուրի, Ինչքան գիտեմ, օպերայի դասարանով նաև համերգների եք եղել մեր հանրապետությունից դուրս, հաջողություններ եք ունեցել։ Համերգներ ենք ունեցել Ստեփանակերտում, Երևանում, Հադրութում, նաև Գյումրի են գնացել եւ գրավել ենք երրորդ տեղը։ Մրցույթներին նման մասնակցելը ինչ է տալիս։ Փորձի փոխանակում։ Ծանոթացել ենք մեր տարեկիցների հետ, նրանց ընտունակություններին, Գոհար, կա մի բան, որ կուզեիր Շուշիում ավելանար հենց երեխաների համար։ Երաշտական կրթությունը ամեն երեխա կարողանար ստանալ։ Տարեկիցներիդ ինչ ասելիք ունես նրանց ովքեր գուցե դեռ չեն կողմնորոշվել իրենց նախասիրությունների հարցում կամ զբաղվեն ընթերցանությամբ ինքնակրթությամբ իրենց օրը ավելի հագեցած դարձնեն համակարգչային խաղերի փոխարեն ընթերցանությամբ զբաղվեն։ Շնորհակալություն Գոհար, քեզ հաջողություններ եւ քո կատարմամբ ակնկալում ենք ինչ որ հատված լսել ստեղծագործությունից որևէ։ Thank you. Դուք լսում եք լուսապտույտ մակապատանեկան ռադիոհանդեսը։ Առաջարկում ենք միասին բացել մեր երրորդ էջը։ Այսօր կպատմենք քաղաքավարության կանոնների մասին, որոնք պետք է իմանան երեխաները։ Նույնիսկ փոքրիկը, ով դեռ մամա էլ չի կարողանում ասել, տպավորվում է ամեն ինչից։ Ձեր ռեակցիան, ձայնի տոնը, շարժու ձևը նրա ուշադրության կենտրոնում են։ Մի զարմացեք, երբ երեխան հաց ուտելուց հետո բերանը սրբում է անձեռոցիկով Նա տեսել է, թե ինչպես եք դա անում դուք։ Նույն տրամաբանությամբ մի զարմացեք, երբ երեխան որևէ վատ արարք է կատարում։ Դա նույնպես սովորել է մեծերից։ Այնպես որ այստեղից հետևություն. երեխայի ներկայությամբ մենք մեզ պետք է պահենք շատ խաղաղավարի, խոսենք գեղեցիկ, մայրիկին դիմենք գեղեցիկ բառերով. Սիրելիս, թանկագինս։ Երբ տանը որևէ մեկը փրշտում է, առողջություն մաղթեք։ Երեխային սնունդ տալիս բարիախորժակ մաղթեք։ Երեխան ձեզ որևէ բան փոխանցեց, շնորհակալություն ասեք։ Հրաժեշտ տալիս հաջողություն մաղթեք։ Այս ամենը ձեր փոքրիկի համար կդառնա կենսակերպ։ Դուք ստիպված չեք լինի երեխային սպառնալից տոնով հարցնել. Ինչ պետք է ասես, երբ նրան որևէ մեկը շոկոլադ հյուրասիրի։ Այսօրվա համար այսքանը սիրելի տարեկիցներ։ Ձեզ համար աշխատեցին խմբագիր Անահիտ Միրզոյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանն ու հնչյունային օպերատոր Դարիկ Ովոսկանյանը։ Ձայնասրահում մենք էինք Ալոնան եւ Դավիթը։ Եղեք հարցասեր ու հետաքրքրասեր եւ անշուշտ ընկերացեք գիրքի հետ։ Կհանդիպենք